gaya mohek semohonnya gaul buta zaman now uh -uh. Syokat tuh calukan batu-batu mangga mangga. Oh. Hey my brother everybody. Come here. Let's go. Come on. Kemari. Kemari. Kesindang iye. Kemarau. <laughs> tadi tadi tadi di di Asianya Gusti cecantilannya saya canikan Emang lagi cantik emangtik tok sesama umat Islam orang Aina tiasa ngalak dan dissankan Idullah Fitri balik dikenaka Fitri balik diken kesuciansaparan terusnya orang puasa salami bisasasinyi masih eh, amin mudah-muda amin <laughs> aduh kurang deh aku ma mohon amin mudah-mudahan kurang seraya ayaah di lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'alaresan jadi Ustad ah, Guguru kau Ustad Ayub Ustad Ayub T dokter Do etT Ustad Ayubnyanyaho dokter ub lain bidan Do Ustadz Ayyub deh lah manusia jadi Ustadz Hagsia terdakwah dembi panggung air nuhajat si Assalamualaikum kebeneran air ngaliwat panggung si di gajiai si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aing di anak bosre bosre bosre hahahaha nyaeta rek init ka negara Amarta rek maehan hiji jelema ngarana Gatot Kaca ay ay boses Gatot Kaca maha maka dipaehan jeung Gatot Kaca tetuah teh dosa Gatot Kaca teh eta teh baheula geus maehan karuhun urang baheula naga percona Oh gitu ba ci kok kayak muribings kamu kok sing gaca neonnya apa he tempo datang hujan banjir banang tempo Halohuruan karunnyanya apa tapi karunnya kene ka Pak naon batur malebart Demar baju hujan jadi baju Abah Abah Ma batur membaju balik kokoh Abah Alhamdulillah apa puasa puasa mata-ma tabi tebaan daripada apa mauwapun cetawa na kalautetep puasa lainatatdupiungkul dari dahahar macam 12 genus ha kan byeba diajar ini mah orang tadi diajar orang tadinya banyakbak daon hari si maka mana pan man lagi mau ngaletaksekrum baru karena meka belut haha <laughs> diletak lebih ka jengker apa manusia deh Abah satu baik si diurus usahakutur ah, daripadaahnya <laughs> Abah naon masukon yang disunatan 13 lain lemas Purih go Kanyut na basaankolot Baula aya Kanyut kunangnyanya banyak aya kanyut na punuk hart burangan siunan Kanyut na tarang Hareraan naon aya yang dibaju apa kayak ulang mentak ke Bapak Udin Bapak ketua panitia bager nya beut merek mau bin apa sok merek itu merek acan sabar da kudu Lumpang tadi kudu di amplopando mana Bang kacan sabar can ngodokla candi itungla tuh Alhamdulillah tinggali tuh tinggali maldalang apa udahhana merek Alhamdulillah Masan sa baraha 1000.000 tuh lumayan 100ribu pangan yo 50 berartilah mau dibagi ganti 2000 ewang atau dibikin ke pandayangan banyak kanya jangan yang ngalaku menang Bang laku Pak nggak lagu naon kau ah, yang bisa ngalagu suikmah sunya sua anaku apa lagu naon lagu anak jalanan nihbaku hmm, menangBM menang menang hmm. Hmm. Nanti si DM yang bahasa bujur di goblok. Ato ah, ba, biaya ada busiat sa kena kananaon. Cepet ya, mah kuring teh budak jalanan. Ya gawe ukur ngamen dina kendaraan apa diri ate sabenerna ate ngerasa nalangsa pugu hirup ragap kaya bapak te apa dirupa ka mama Mun panas kapanasan Paululi cukasari an saya moon hujanan re diperan da gogobrong coba Bro aya nga durung lebihikan han paduh di anu sayangun yang lagu te naek direkam di mana Pak pabrik tahu kita balik deh ka kenca hmm. abdi ka dieu penak jeung abah tuh ka itu penak jeung abah ka mana ge teh penak jeung abah tuh ka dieu teh ka dieu teh oh, awat apa kemana abah siapa awak oh, abah iya diharap kemana abah iya diharap alas si oh, abah awak eh, abah keur emak awak eta abah awak abah kemana abah siapa abah Walau walaulunya enakkulauh oh, lagu Aing tea ah, atuh <laughs> Aduh itu Borekbalik <laughs> Om tele Tom hahaha wa enaknya enak mau tes gitu walau ulung walau ulung walau ulung walau ulung doser celana tepuk punggung sereng aja walau ulung walau ulung walau hòa lao vơ lưu hòa lao vơ lưu hòa lao vơ lưu hòa lao vơ lưu Aji Saat Sinengaing nepikah lah dekieu. Halus bener. walau walau wawe desanyuk nambut setrum sekedap hai manusia Haionon ludo <laughs> orangsok ludo Aduh di mana-mana ini ludo aduh ampun eh, nggak racun pisan kamu mau pandaygang mau kakidulingler mau kakullon aing kawekan mau kalur aing kahanaat Alhamdulillah tepa panje mau salaamu yang paling cap otomatik lo juri ha Tulungan Kangtullunganwala ini lagu mana dalam manaetaguna teh kayakan gagara Yaman karena bitis jengegelan lebok monyong lebok kangkkung hmm. <laughs> Ya. sangu goreng mejakan ke panitia ke dalam menok kedua kawan ah. oh, nogan wah kacau panitia cuy ayangan dibubukan aduh kang tulungan kang tulungan aha aha ayah haon aduh aya gajah Kongko rongok Aduh ayam melegu genti ku gajah ayaah gajah KT <laughs> aya gajah Peung <laughs> aduh <laughs> aduh gajah gajah pelung mapan biasa nah ayam pelung lah merek rek kontes diberi belut <laughs> iya mah diberi orai <laughs> orang nanti anak kona digede ayah ayah gajah ketawa goblok teh hayam situ apa diganti gajah goblok teh ayaah bubur gajahu anuus bakkak gajah <laughs> <laughs> bakkak gajah kumadang kakenan ngoblok gajah Alah, ampun. Naon deui? Naon deui? Naon deui? Aduh, aduh. Naon aya nog asin gajah. Segede kumaha capna goblok. Alah, alah, aduh. Alah. Alah. Ayah naon, Jang? <laughs> naon nah, gajahna datang ah. bapak itu teh panjang umur gajahna datang Allahu Akbar Allah Nah, ayah ayah gajah tulalena sauted lale kuncung uh, aduh Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah ya Allah karang ada syariahnya nah, gajah membawa kantong rek sekolah paud Siapa teh aing goblok? Jeman ditanya eh sapuh kapungkurnya ya lamun hirup payang senang nudit bere nubal tanya degenusia nupeddit bere nubal tanya nu pedang ungahan itubung buruhan usia Aliando <laughs> anjing Aliando Ali agrremjing atau double oh, depang tukang Nah Ab ya ti Palen lain pi Palen siapaapa pi jalan to Ci apa nanya upami palai uning Amata jaditata upami bener di negara Amarrta Kalah bener di negara Amataca Oh Syanajan Gatot Kacawa dia utang pati pada pati utang bilang pada orang. Lawan Pak, cuman. <laughs> Sulan daya kawan is goblok. Onyeng. Ay ay ay. Kurang ajat dinulgah yang nyawa saja. Lawan kusia. Ya. Yeah. <laughs> Aduh. ak ganas kamaridang ganas Tek berbu dangur ling nangan tan nangan lawannyahu diketi Solangan cobaan Tagur ini kuat modar <laughs> eh. keha <laughs> segene mana duit goblok gitu sih teh hmm. tapi bapak mana kumaha aduh semuhun duka kumaha nasibna pun bapak bawa-bawa pun bapak tadi perkosa mangkaning orai kebayang orai merkosa pinguin anaknya kelenci Luar <laughs> satu luar luar luar. nuhun lupaa mit akan pengen di lamun ditengahggelan batpur te lawan atau lawan lain ke belakang ngajedong waktuan hmm, bau na beda <laughs> gobloffi Ahmad ala ala ala hayo hayo karsha hayo hayo wish mayo maye tendangan pelantung demang dan wirid aduh aduh aduh Sakat berada berada orang berada berada berada berada berada. Sakat berkat tekat berkat tabara kat berada berada berada. Tar berada berada. Anu do anjing do berada berada. Naon ah berada berada berada. Sakat berada berada. Wala pelan si cepot kunaon. Sabada berada berada. Sakat berada berada berada berada. ditanya tapian jawab tiwu kacongo conku amis puhu paras gamos hartiknate dunungan teasa ommo dewek itu ke tuh kalilila di tiwuap cepot bisa tiwugan balaaihu Hai hmm. punkumaha kita keungan ke aya di waktu sabab naun Cila kaib panawa di Sandranya atau Agan kurang medih karena asin Na Gusti mujat karena keanaan nukawasa Anom sadaya nawe karenabat Agan juragagan Krisna cepot tapi bulan wayah nah kurang medih karena asin Na Gusti mujat karena kesanaan nukawasa na Dewa sok perememp rumah bayangkan wujud agan timtik tungtung buukK tungtung suku bayangkan kuaga